Աշխարհճանաչողությունը հաճախ կամ գրեթե միշտ սկսվում է գրքից։ Թերթում ես գիրքը եւ ինքներենց կարծես բացվում են դիեզերքի գաղտնիքները՝ երկինքը, աստղերեցո, վերը, ցամաքը, կենթանիները։ Մարդիկ շրջապատում են քեզ եւ դու սկսում ես մեկ-մեկ ծանոթանալ, շփվել, մերձենալ նրանց ու մտովի զրուցել ինչպես նրանց, այնպես էլ ինքդ քեզ հետ։ Զգում ես, որ վերափոխվում ես, կատարելագործվում, կրթվում, զարգանում, ընդլայնում հետաքրքրությունների շրջանը հեղինակը։ Քանի անգամ ընթերցողն իրեն կարող է պատկերացնել գլխավոր կերպարի դերում՝ սիրել դրական հերոսներին, ատել բացասական կերպարներին, սիրել, փայփայել, վիճել, խռովել, բայց նորից հաշտվել ու առաջ ընթանալ տողերի հունով։ Քանի անգամ այդ տողերը քեզ պատկերացել են որպես անհայտ ուղությամբ շարժվող նավակ, անտառում անսպասելի հայտնված բարի կախարդ, մութ խաչմերուկում չարի դեմ աներևակայելի ուժով պայքարող խսկա, խորհրդավոր տիեզերանավ, որտեղ քեզ կարկում ես ամենի ու ամենքի տիրակալ։ Ամեն ինչ լավ է գրքերի բազմաբովանդակ աշխարում։ Մի օր էլ, երբ քեզ համար բացահայտում ես այդ գրքերը գրող մարդկանց անուններն ու երևակայության սահմանները, մտածում ես, հնարավոր չի արդյոք սեփական գրով ու հնարամտությամբ նվաճել ոմանց, ինչպես ոմանք քեզ ժամանակին եւ քո տողերով առաջնորդել մարդուն, նրան փոխել այնպես, ինչպես չեն կարող փոխել ընկերները, բարեկամները, դաստիարակները, ընտանիքը, շրջապատը, միջավայրը եւ այլն։ Բարեկամներ, օրվա մեր զրուցակիցը մանկագիր բանաստեղծ Հայաստանի գրողների միության մանկական բաժանմունքի վարիչ եւ ծիծեռնակ ամսագրի խմբագիր Անուշ Վարդանյանը նաեւ լավ ընթերցող է։ Մեր զրույցն ընթերցելու եւ ստեղծագործելու խնդիրների շուրջ է։ Բարև ձեզ, Տիկին Անուշ, ողջույններս։ Տիկին Անուշ, ինձ համար այնքան հաճելի է, ես զգում եմ դուք ինչքան ընթերցող եք ձեր որպես ընթերցողի մակարդակը ինձ թվում է այնքան բարձր է, որ հենց այս ընթերցելուց հետո էլ ինքնաբերաբար լրիվ ճիշտ է։ Գրելու ասում եմ ինձ համար գրականությունը եղել է։ Բայց մենք բարձր ես կարդացել եմ հատորներով բազակ Ջեք Լոնդոն միջև բարձր տարիքս, երբ որ ես ծաղելու բան ասեմ, որ հայ գրականությունը ես հայտնաբերել եմ համասարանում, դպրոցում չի կարող անցալել այդ հացավան եւ այլ խայտարակ վեպերը, անգամ հանճարեղ գրողների օրինակ Չարենցի մուժիկալի եւ այլ թույլ ստեղծագործություններ, որ հիմա ինձ համար թույլ դե չէ։ Դա խորթային դպրոցի գաղափարախոսությունն է։ Չէ, բայց ինքը գործը բադ գործ չէ, ուղղակի եթե դու չգիտես մահվան տեսիլը, չես իմանում իշ։ Չես կարող իմանալ իսկապես ով է Չարենցը։ Այո, այո։ Իսկ նկատել եք Տիկին Անուշ կան գրողներ, ինքնահրճակ գրողներ, գուցե այսպես ասեմ, որ չեն ընթերցում parzapes դասականների անուններ չգիտեն, մեջբերում են անում, ասենք կարող են այս հեղինակի գործից մեջբերել, մյուս հեղինակի անունը դնել։ Հիմա դրա համար տարասիկա Facebook-ային դիմատետր եմ ես ասում եւ իմ ընկերներն են դա ընդունել, դիմագիր քեզ դուր չի գալի։ Դիմատետրում այսօր այնպիսի ճակերտավոր անվանի գրողներ կան։ Ուղղակի ամաչում ես, տեսնում ես վերցրել է Իսահակյանի տողերը, իբր ինքն է գրել։ Ես չեմ ուզում դրան անդրադառնալ։ Անկամ այդ աղբը, որ մարդիկ իրանց գրպանից տպում են գունավոր, ինձ միայն սարսափեցնում է մանկական գրքերը։ Ուղղակի սարսափեցնում է, որտեղ ճոխ-ճոխ նկարներով գրքեր են տպում։ Ա հիմա տպվել է Բախտ Միլիտոնյանի Արբեն Արանը մի հանճարեղ գիրք։ Տեսեք, կարում ենք վաճառենք չի վաճառվում, բայց այդ գունավոր ինչ որ անկապ անունները չեմ ճանաչում, անուն չունեն։ Քատների հերոսուհիներ կան։ Չէ, բայց գեղեցիկ որակով լավ տպում են շատ թանկ։ Ես դա էլ չեմ ընդունում, ինչ ան շարքում շատ թանկ։ Ես կարող եմ շատ քիչ գումարով գիրք տպագրել, որ մաչելի լինի։ Եվ հավատացեք, Էդվարդ Մելիտոնյանն էլ մեծադիր կոշտ կազմով տես գրքեր չի տպում։ Նա իրեն թույլ չի տալիս։ Խոսքս այն է, որ կարող են թանկարժեք գրքեր տպել, ծնողները խափվեն, առնեն, իսկ գրածը միջի խայտարակություն, խայտարակություն մանկություն այդ երեխաները ոնց են դա կարդալու։ Էլ չասեմ որ տարասխալներով, չխմբագրված խորթային տարին բացառվում էին այդպիսի գրքերը։ Բան չունեմ ասելու, թույլ գրքեր տպվում էին, բայց գոնե հայերեն ուղագրական սխալներ չկար։ Երեխան սովորման այդ գրքերը կարդալով։ Առաջին գիրքը դա շատ կարևոր է եւ դա ես համարում եմ մեր ամսագրի մեծագույն դերը։ Իմ ժամանակաշրջանում 2001 թվական ես ծիծեռնակ ամսագրի խմբագիրն եմ եւ ասեմ ձեզ, որ անգամ Արցախում եւ աշխարհի տարբեր անկյուններում իմ ամսագիրը գնացել է ԱՄՆ-ում, Կալիֆոռնիա եւ այլ տեղեր եւ բոլորը հիացած են, որտեղ ես տպագրում եմ անտիպ ստեղծագործություններ, որոնք հետագայում գրողները գիրք են կազմում։ Օրինակ Սուրեն Մուրադյանի, Երբան Պետրոսյանի, Լիբարիտ Սարգսյանի, այ բոլորի ստեղծագործությունները, ովքեր, քանի որ ես գրողներության մանկական վարչության նախագահն եմ, ես գիտեմ դաշտը երիտասարդներին։ Ես պատվեր եմ տվել Օղորմածիկ Ռաֆայել Նահապետյանը մանկական գիրք գրեց, որը Անջոհեցանովի արկածները հրաշալի գիրք էր։ Եվ այդպես շատ շատերին ես ձգում եմ բերում եմ դեպի հիմա Ռոլանդ Շարոյանի մանկական գիրք է պատրաստվում, երկրորդ երրորդ գիրքը, Օղորմածիկ Արմեն Շեկոյանի վերջին մանկական գիրքը ես եմ տպել Տիկին անուշ կնոջ աչ ձերքին շերեփն է։ Հաճախ նա գրիչ բռնելու ժամանակ չի ունենում, որովհետև խրված է տնային գործերում, խոհանոցում։ Ի վերջո, երբ որ շերեփն է կնոջ ձերքին, շերեփը միայն ճաշը խառնելու համար չէ։ Սիրելիս, իմ կյանքում այնպես է դասավորվել, որ ես շերեփով եմ եղել մինչև 40 տարեկան։ Ես իմ ընտանիքի համար եղել եմ հես, խոնար, աշխատել եմ ազգային գրադարանում, այնտեղ էլ խմբագիր էի հիշարժան տարեթվեր ամսագրի եւ աշ աշխատում եմ եւ տունը ամեն ինչ կարքին կոկիկ է պահում եւ 40 տարեկանից եմ սկսել ստեղծագործել, երբ որ ворթիներից մեծացան, բոլորը իրենց գործին էին եւ անկեղծ ասեմ, մեծ դեր է խաղացել իմ կողքին, ունեցել եմ բարձր արվեստավոր անձնավորություն, որը օրինակ է, օրինակ է, որի կարող ես չհասնեմ, որտեւ ինքը միշտ եղել է բարձր պաշտոնների դիրքերի եւ շարունակել է ստեղծագործել։ Վերջերս տպագրվում է նրա երկերի ժողովածուն, լինելու է 15 հատորով, պատկերացրեք ամեն հատորը 6 town ինքը հավաքում է իր բոլոր գրքերը, որտեղ գրել է ստեղծագործել է 8-րդ դասարանից ավանգարդ հերթում միանգամից ընդունվել գրողների միջություն, իրեն ողջունել է Վարդգես Պետրոսյանի Համոսահյանն է իր մասին գրել եւ շատ քիչ է լինում, որ ոնց որ կյանքս իմ երկու մասի է բաժանված։ 40-ից հետո ես դարձել եմ խմբագիր, գրքեր եմ գրել 6 պոետական ժողովածուի հեղինակ եմ, 5 մանկական ժողովածուի, պատրաստվում է հիմա հրատարակության 1 մանկական ժողովածու, Սիրո լռություն պոետական գիտական վերջին ժողովածուս եւ մի վեբ, որը վերջը դեռ չեմ տեսնում։ Շնորհակալ եմ Տիկին Անուշուսյան, մենք էլի կհանդիպենք եւ մեր ունկնդիրը ձեզանից լսելու շատ բան ունի։ Ես էլ եմ շնորհակալ, ինձ համար շատ կարեւոր է խոսել իմ հայրենակցի հետ։ բացվող ծրարներ հաղորդաշարն է եթերում։ Բարեկամներ այժմ ընթերցենք Հրանտ Մաթևոսյանի ոչ ոք պիտի գիտենա, որ իր հետ չեմ խոսքը Վիլյամ Սարոյանի մասին։ Ահա հայտնվեց, ահա հեռանում է, ինքներդ եք տեսնում, թե ով։ Իր ինքնակենսագրական գրքի անունն է Մեզ մնում է վկայել, թե անցորդը ինքը այս տանջված ու խեղճ ադամորդու եւ ուրեմն գրականության բարձրյալի падգամախոսն էր։ Եկավ անցավ եւ դեռևս չգնացողներից առայժմ հիացած մնացողներից թողեց ձեռի բերան, թե ինչ ազնիվ նյութերից է գնդված մայր երկիրը, ինչ զավակների է ընդունակ եւ որպես մարդկության ու մարդկայնության հայրենիք դեռ ինչքան է արժանի ճախրելու դիեզերքում իր խոսքն ու դավանանքն է, մտքի եւ խղճի ցուցադրում լինելուց առաջ գրականությունը խոստովանություն է, այլ խոսքով գրականությունն այն է լինելու, ինչ որ ինքտես դարձյալ իր խոսքն է, ոչ ոք պիտի գիտենա, թե ես իր հետ չեմ, այլ խոսքով ինքդ քեզ տեսնում ես ամենի ու ամենքի մեջ, պատանիների ու աղջիկների, կանանց ու տղամարդկանց, կենթանիների ու ծառերի, մանուկների ու ծերերի, եւ ինքդ քեզ նայում ես նրանց միջից, ավելի ճիշտ, բայց ով կտար այն վայելքը, որ ինքս ինձ ել չզգայի ու հալվեի, ծավալվեի, ամենքի մեջ լինեի։ լավ գրքեր շատերն են գրում։ Յուրաքանչյուր ոք կարող է գոնե մի լավ գրքի հեղինակ լինել իր կյանքը, բայց այնպիսի գրքեր, որ ժամանակակիցների ու հետնորդների համար աշխարհայացքային նշանակություն ստանան, հազվագյուտներին է տրված, եւ Սարոյանն այդ հազվագյուտների մեջ եզակի էր։ Նահեգնում ու խեթում էր գրականության այն օրենսդիրներին, ում համար մարդուց մեր բոլորից ու յուրաքանչյուրից վերն ու լրիվն իրենց պատկերացումն է մեր մասին եւ ովքեր տապակվում են իրենց ազգային, դասային, ցեղային, դավանանքային նախապաշարումների մեջ եւ ջանում են սրբագրել այն, ինչն իրենց իսկ կարճ մտքի ծնունդն է։ Այդտեղ նա ծիծաղում էր, որովհետեւ այդ օրենսդիրները նրան պատկերանում էին ոչ թե որպես մայրորթիներ, այլ ուղիղ աստծո բերանից ելածներ։ Zeit. եւ դարձյալ իր գրքից է գրում էի ներգաղթողների անգլերենով դա վայրագություն էր լեզվի հանդեպ հրատարակիչները սարսափած ետ էին քաշվում բայց ես այդ էի եւ նրանք ի վերջո տեղի տվեցին հերոստատեսային հարցազրույցի ժամանակ լրացրեց ես ճնշվածների կողմն եմ եթե այդ ներգաղթողները իմ հայրը հորեղբայրը ազգականներս մշեցինները բիտլիսցինները ամերիկայի մեջ արհամարված մարդիկ չլինեին թերևս գրեի ոչ նրանց մասին եւ ազգանունս էլ Սարոյան չթողնեի, ինչպես մեր հայրենակից մեկը, որ շնորհալի գրող էր, բայց իր ազգությունից խուսափեց։ Իր ցեղը ծնողներին, ազգությունը թաքցնող որևէ մեկը չի կարող ճշմարիտ գրող լինել։ Եվ օրեր անց կամ առաջ գոհունակության թեթև ժպիտով գիտես ճապոն տղայոց մեջ կա, որ անուն Արամ է։ Իմ գիրքերես առած են, այդպես որ ժամ քնարս իմ ցրտանա սիրույն տալով վերջին բարև երթամ ննջել զիմգիլիկյա աշխարհն որ ինձ յետուր արև Բոլոր սերերը մարելուց հետո ցրտած քնարով միական մարելիին դառնալը շատ ու շատ նուրբ հոգիների վերջին ճախրն է, բայց հա հենց սկզբից, հենց պատանեկան հպարտ հասակում, երբ ամբողջ աշխարհն է գրկաբաց մայր ու սիրուհի թվում, յետդարձի ճանապարհ բռնել դեպի Արնավար Հայաստան յարը, սա արդեն եզակիորեն եզակի շնոր է, սա արդեն սերտաճում է հանճարի բուն էությունից, այսինքն թե այդ ճանապարհը լքելը հրաժարումը կլիներ գրականության բուն խորքերը տանող ճանապարից Նա անընդհատ հայրենիքի ճանապարհին էր, Կարճ հայրենիքը նա ճշմարիտ գրականության ճանապարհին գտավ եւ խիզախ անկասեցնելի հոգու ոգեկան այդ ծերբերումն արդեն անկապտելի էր որպես մեծ գրականության էություն եւ իհարկե դեպի հայրենիք այդ շարունակական անվախճան անընդհատ սկսվող եւ երբեք ավարտվող ճախրը պիտի ավարտվեր գեղեցկորեն նույնքան շիտակ ինչպես իր ողջ կյանքն ու գործներ մի վայրեջքով աճյունը հայրենի հողին իպահ տալով մարմին կինը, ուր ինքն էր բնակվում, հայրենի երկնքից աճուն դարձած, պիտի իջներ հայրենի հողին։ Բարեկամներ եւ բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտենք Անուշ Վարդանյանի ընթերցանությամբ ներկայացնում է հեղինակը Գիրքս կոչվում է Շարժման արև, եւ սա ես վերցրել եմ ацտեկական բանահյուսությունից, ըստ նրանց մենք ապրում ենք Շարժման արևի 3-րդ դարաշրջանում։ Հիշում եք, ամբողջ աշխարհում ասում են որ 12 թվին կործանվելու է աշխարհը։ Դա իրենց օրացույցով էր, բայց իրենք նկատի են ունեցել, որ սկսվելու է նոր դարաշրջան։ Արևները շատ են ըստ իրենց, այսինքն ըստ մեր դարաշրջանի ջերհոսում ենք մենք հիմա։ Զուկը պրծավ, անցանք ջերհոս։ Այսինքն բոլոր ազգերը ունեն աշխարհի պատկերացումներ, որոնք գիտնականները դեռ չեն էլ հայտնաբերել։ Եվ ես վերցրեցի այդ գաղափարը, որ մենք նոր դարաշրջանում ենք ապրում։ Իմ այս գիրքը Շարժման արևը մեծ հաջողություն ունեցավ, արժանացավ Նարեկացու մեդալի սրա շնորհիվ ես արժանացա, ինչպես նաև Հրանտ Մանուշակ մրցանակաբաշխությունը շահեց իմ այս գիրքը գիրքը իմ ամենաերազելի մեդալը Նարեկ Ացուշա մեդալը ես ստացա, ինչպես նաև ես ունեմ իմ որպես խմբագիր գործնեության համար մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալը մեդալներում ենք ձեզ Տիկին Անուշջան եւ թող այդ շքերթը շարունակվի ոչ միայն մեդալների տեսքով, նոր գրքերով, նոր ստեղծագործություններով։ Իսկ հիմա համեցեք։ Ես ուզում եմ կարդալ կյանքի դիմակահանդես բանաստեղծությունը, որը հայտնի թեմա է՝ գրողը եւ իրականությունը եւ շրջապատող աշխարհը, այսպես. Բոլորը բոլորը կրում են դիմակ։ Դիմակն այդ վերաճել է դեմքին անդառնալի Ահա ճակերտավոր բարեհամբույր ուսուցիչը ճպտում է ծնողներին եւ ով գովաբանում։ Ինչ զարգացած են։ Այս տղան ասես արա գեղեցիկն է։ Այս աղջիկը ուշի մե շատ, օ աշակերտներ, սան զարձակ, լպիրջ, անդաստիրակ մտածում է նա։ Ահա ոստիկանը խիստ Պահեք կարգ ու կանոն, օրենքը բոլորի համար հավասար է անշուշտ, իսկ ձերքը տանմե գրպանը սեփական, սա ընտանիքի հայրն է, հարգարժան, քայլում է հպարտ, այգով դե տոն է Մայիսյան, շուջ բոլորը բալիկներն են, կինը հեգ, իսկ մտքում հաշվում է ժամը ռոպեն չկնաղ ջայել նրբագեղ աղջկան հանդիպելու։ Սա իհարկե падգամավոր օլիգարխն է։ Ես չունեմ բիզնես, սիրելի ժուրնալուգա, չունեմ ոչինչ, կինս է պահում ինձ մի կերպ Դե իհարկե սա ես եմ, քայլում եմ ուղիղ, խոսում եմ շիտակ, դե հոգի ունեմ տալու։ Ոչ մի դիմակ դեմքի չափով չէ, ով եմ կին, պոետ, մայր, ընկեր ի վերջո գործիչ հասարակական։ Դեռ պարզ չէ։ Դիմակը պատրաստվում է դանդաղ, շատ դանդաղ։ Դե իսկ մի դիմակ, դիմակը մահվան, դիմակը վեհ, դիմակը հանդիսանքային, մի օր կհակնեմ, կհակնեմ հաստատ։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր մանկագիր, բանաստեղծ, Հայաստանի գրողների միության մանկական բաժանմունքի վարիչ եւ Ցիցեռնակ ամսագրի խմբագիր Անուշ Վարդանյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Կհանդիպենք